Хотів би я побачити все це до обшуку, промовив П'єр Бертрікс. У другій кімнаті було більше ладу. Там стояло залізне ліжко, шафа з білизною та одягом, в шухлядах якого не лишилося нічого, крім кількох газет. Я глянув на дату газет. Це був день смерті Стефана Бореля другому нижчому столі з білого дерева стояв найсучасніший радіоприймач зі шкалою в кілогерцах. Незважаючи на приймач, уся кімната, хоча й досить охайна, справляла дивне враження пустки. «Ну, це нагадує кубло старої сови, зауважив я. Племінник льотчик не збере тут багатої спадщини. П'єр Бердікс увімкнув приймача. За кілька секунд почувся голос. Іспанська співачка. Ні, ні, сказав П'єр Бердікс. Це каталанська мова. Звуки сарабанди лиховісно відлунювали у цій убогій оселі, до якої завітала смерть. П'єр Бердікс вимкнув приймач ми вийшли. Отже, сказав я, ми ще раз побували на місцях усіх трьох злочинів. Лишається ще подивитись на те місце, де ледве не відбувся четвертий злочин. Нагадав детектив де це? Я вже й забув про чоловіка, що, захищаючись, стріляв з револьвера, а П'єр Бертрікс не забував нічого. Комісар ішов попереду стежкою, що вела до будинку. Зламаний убивцею замок був полагоджений. Фарба у тому місці вирізнялася свіжістю. На наш дзвінок вийшла мати, ота стара жінка, що цокотіла зубами тієї трагічної ночі. Комісар спитав, чи дома пан Сюрло. Так, удома, відповіла старенька. Він працює у Берсі, та знаєте, зараз нарешті з'явився і сам Сюрло. Це був сорокарічний чоловік із сіткою склеротичних судин на скронях у бурій спецівці. Він вибачився за свій вигляд. Нічого, нічого, відказав П'єр Бертрікс. Це не має значення. Цього разу. Він сам узявся викладати причину наших відвідин, попросив пана Сірло детально розповісти про той випадок, що змусив його двічі вистрілити з револьвера. Мені дуже неприємно знову викликати у вас прикрі спогади. Ну, про як вам буде завгодно, як завгодно. Стара господиня завела нас до досить скромної їдальні. Сюрло почав розповідати, легко знаходячи потрібні слова. І це було природно, бо він, мабуть, уже разів десять переповідав свою пригоду як поліції, так і сусідам. Пізно ввечері мені вчулися кроки. Я піднявся і подивилась на годинник. Так, так, стінний годинник показував за чверть одинадцяту. Я тихенько прочинив надвірні двері. А зовнішнє освітлення вмикали? Ну, що ви? Чи я такий дурний? Ні. Я виглянув на двір, у темряву, прислухався. Нічого. Ну, подумав, що мені, певно, причулося, ну, бо ви ж розумієте, я не спав. Сюрло оповідав довго. П'єр Бертикс уважно слухав. Ми вийшли на ганок. Детектив попросив, щоб йому точно указали, у якому напрямку Сюрло вистрілив уперше, потім у друге. Тоді він спустився в садок до брами, обійшов будинок. У старої господині був пригнічений вигляд. Пане комісаре. Ви гадаєте, все почнеться знову? спитала вона. Хіба це життя так?